رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوقه kulminaciju kada su pitanju Allahovi poslanici. Kaže Esma bintu Meis da je poslanik sa osam jedne razbolio se u kući Mejmune radi Allah talana. I da se on sjestio u toj bolesti, da se on sjestio. Pa su žene se međusobno savjetovali šta bi pa su odlučile da mu daju jedan lijek koji se sipao jedan dio usta. Cijevučicom se uspeo jedan dio usta, pa ga onda bolesnik polako ga guta. Pa su tako postupile, pa je poslanik sam sve pokazivao rukom, nemojte to raditi. Ali su kazale, kažu, bolesnik prezire lijek. Pa su nastavile dalje. Pa je poslanik sam sve kada je došao sebi, sebi ozdravio malo, pridigao se. Pitao kao je, zbog čega ste uradili? Kažu, Allahu poslaniće, smatrali smo, kaže, da ti imaš jednu vrstu čira. A ovo je lijek dobar za to. Pa kaže, ja sam pokazio rukom, kaže, da to ne činite. Kaže, ne bi mene Allah iskušao tim tom bolešću a u drugoj se predaje kaže to je o šetana, pa ne bi Allah mene iskušao time. I u trećoj vezi stoji, kaže, ja sam kod, pod Allaha, kod Allaha puno počašćeniji od toga da me iskuša time. Kaže, svakome od vas neka se stavi tako cjemčice, neka mu se uspije lijek u usta, osim Amidže Labas. Kaže, on nije bio prisutan. Osnova ove priče kod Buhari i kod muslima. Od Aisha, radi Allah, talana, kaže, a, si, ulijevali smo cjemčicom lijek u jednu stranu usta poslanika, sallallahu sallam, pa je rekao, nemojte, pa je pokazao, nemojte to činiti. Pa smo, kaže, nastavile, kazale smo, bolestnik prezirili. Pa je rekao poslanik, sam odnako to kaže, zaram to nisam zabranio? Kaže, neće niko ostati od vas, osim Amidža Alabasa, koji nije bio prisutan, od prisutni, kaže, da mu neće to isto biti urađeno. Kaže, imam neovi, to je naredio poslanik, sam odnako, zato što nisu poslušali šta njegovu naredbu. Jer poslanik, sam bio bolestan bio zdrav, bio veseo, bio ljud, šta god, on ne može kazati nego ono što je ispravno i što je istina. Pa je nepokornost poslanika, znala sada me, jeli, oni su to protumačili dobronamjerno, željeli namjerno da, jel tako, da e, poslaniku, znala sada me, jel tako, pomogne Allahom dozvolom dotični lik. Dovio je poslanik, znala sada me, kaže, gospodaru moj, ja ti se utječem od gubljenja razuma. Ja ti se utječem od crne gube, kad se pojavi crnilo po tijelu. Poznata bila vrsta gube u njihovo vrijeme. I kaže od gube obične, koja je više ide na bijelu boju. I kaže, utječem se od teških bolesti. Pa je ovom riječu teških bolesti sažeo sve šta? Prethodno. Pa je to spominjanje posebnog poslije ili opće posle posebno. Ja se otičem u sve bolesti koje je utjecala na moj razum i na moje tijelo i slično, i slično tome. Pa je poslanik sa osvijem bio kad je u pitanju njegovo tijelo bio je zdrav, mogao je biti bolestan. Međutim, nije mogao imati bolest zbog koje bi ljudi bježali od njega. Takve vrste bolesti poslanik sa osvijem nije imao i utjecao se od uzvišenom Allahu od teške bolesti. Sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Ovdje imamo pitanje da li je poslanik sallallahu alaihi wa rođen obrezan? Da li je poslanik sa rođen rođenom? Obrezivanje je jedno od pet stvari koji se vežu za fitru čovjeka. Kako je poslanik se spomio poslanik sa u poznatom hadisu, a, koji se nalazi u dva sahiha. U jednoj spredi kaže deseti od fitre, a u drugoj se kaže pet petro od fitre. I spomenuo je toga obrezivanje. I obrezivanje je bilo poznato priješnjim narodima. Nije to krenulo od vremena poslanika, svala osadame, ili vremena islama, znači našeg vjerozakonika, nego je krenulo tako a, od ranijih ummeta i to je bilo poznato, jeli, Ibrahim a.s. se obrezao u 80. godini. Dobro, da li je poslanik sa osam rođen obreza? U vezi s tim imamo različita mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo mišljenje da je rođen obreza. Da je poslanik sa osam rođen obreza. Imamo mišljenje da ga je obrezao Džibril kada je bilo, kada su mu prsa rasporena. Kada mu je srce čišćeno, kao dječaku malom, <clears throat> <clears throat> kada se igrao sa dječacima, tako, pa su vidjeli da je došao, da je oboren, da mu je srce izveđeno, očićeno, vraćeno nazad. Pa su djeca potrčala Halimi i kažu, ubijen je Mohamed, ubiše Mohameda. Pa je ostao ožiljak, kaže, ne svidio sam ožiljak, poslanik osao na prsima od, od tog čišćenja. Kažu, tada je obrezan. To je drugo. I treće mišljenje da ga je obrezao njegov djed Abdul Muttalib sedmi dan po rođenju <clears throat> i da je tom prilikom pripremio jednu gozdu. Hranu pripremio za ljude i dao mu ime Muhammed sallallahu ala resulima. Imamo hadis Ibn Abbasa od njegovog oca El Abbas Ibn Abdel Taliba da je kad se poslanik sa osvijem rodio, da se rodio obrezan. I da je to obradovalo njegovog djeda, pa mu se dopao, imao posebno mjesto kod njega i govorio, kaže, ovaj čovjek će biti značajna ličnost. I kažu, bio je takav. Upravo je bio, onako kako je pretpostavio ko? Njegov djed Abdul Mutalib. Za ovaj hadis kaže, imam ima Abdul Ber ibn Adi ibn Kesir i da je daif, da je neispravo. Da ovaj hadis znači slab. Ima je hadis Enesa ibn Malika, da je poslanik, sam sam rekao, od mojih kerameta, jeste da sam rođen obrezan i da niko nije vidio moje stidno mjesto. I da niko nije vidio moje stidno mjesto. Ovdje se kaže od mojih kerameta. Poslanici imaju muđize, a nemaju keramete. To je jedno. Drugo, da niko nije vidio mjesto djeteta, stidno mjesto, to je teško za pripostaviti. To je teško za pripostaviti. A našo što imamo hadis Safije bint Abdul Muttalib da je kazala kada je rođen poslanik, sam sam kaže, pogledala sam, kaže, ili muško muško, žensko, pa kada ono kaže muško. Kaže, vidjela sam ga obrezane. Pa i to dokaz da je ona šta? Vidjela s tim domestu, tako? A o majici da ne govorim. Ili dojili kod koje je boravi malo dijete i tako dalje. Što se tiče ovih hadisa, ovo je sve daif. Ništa nema vjerodostojno u pogledu ovoga da je poslanik sa sredem rođen. Ili su ništavni hadisi, ili su važni i slično tome. Znaš što ima kontraktornost, kaže, pa niko nije vidio moje stidno mjesto, a ovo se kaže, pa je Safija pogledala pa vidjela. Tako da, ovi hadisi su znači, kontradiktorni i slabi i ne mogu poslužiti znači kao dokaz. Dobro, može li se desiti da neko drugi bude rođen obrezan? Može. To se dešava. Tako da, ovaj, to ne bi onda bila samo odlika poslaniku, svako bi onda imao koje, koje ima, koje u istom stanju rođen, on bi imao istu, znači, odliku koju imao poslaniku. Pa ne bi se time odlikovano od ostalim, jeli? Da ostalim ljudima. A neki učinjaci kažu obrezivanje ako bi se rodio čovjek obrezan, kaže, to nije pohvala. To je više pokuda. Jer, kažu, nije rođen potpun, nego mu fali jedan njegov šta? Dio, tijelo. Koji je šrijetski trebao straniti, da, ali on kada je rođen, rođen je šta? Nepotpun. Pa kažu, to nije da pohvala. To je više pokuda s te strane, ali tako gledano. I našto što je uzvišen, je Allah počastio Ibrahima, ali se nam tim sunnetom i tom praksom. I poslanik sam došao da tu praksu sprovede među jeli, svojim, svojim sledbenicima. Tako da je potpunije kaza da je poslanik sa osreme, znači ovaj, da, da, da nije rođen, ne neobrezan. A imamo učenjake koji kažu da je tu radio ko? Džibli to je Džibrila. I u tom pogledu ima hadis Ebu Bekreta, da je Džibril, znači, obrezao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je njegovo srce čistio. Međutim, ovi rivajci su isti kao i pred. Znači, neispravno. Munker. Ništavni rivajci koji ne mogu poslužiti kao, kao dokaz. Znači, ti prije što je priča ovaj, čišćenja srca poslanika sa osvijem prenešena brojnim rivajetima. Nigdje se ne spomni obvezivanje. Nego u rivajetu jednom koji je slab. Pa se to zove munker u hadijskoj nauci. Kada prenosi kada pogriješi isprava ravija, to je šaz, to je iznimna predaja. Od udara od drugih predaja. Iako je u osnovi po spolješnosti šta? Vjerodostojan lanac. Međutim, ona od udara od drugih pa se ne može prihvatiti. Iako je šta? Lanac po spoljašnosti ispravan. Pa šta onda kada je lanac u osnovi neispravan? I od udara, to se zove munker. Znači ništavna predaja koja ne može ovaj poslužiti ovaj, ni u kom slučaju kao, jer od udara znači od, od a to je jako bitno za spomenuti. Ha. Čišćenje, da svi spomenu čišćenje prsa, a prešute šta? Obrezivanje. Pa je a, ovo mišljenje znači neispravno, kao i ovaj hadis, jel? Ostaje nam treće mišljenje da je, kako došlo u hadisu Ibn Abasa, da je djed poslanika sa osreme obrezao ga sedmi dan po rođenju. I ovaj hadis kaže imam zahebi za njega da je munker. I on je slab. Znači, nemamo mi vjerodostojnog hadisa, iako neki učenjaci preferiraju, kaže najprije da će biti ovo treće mišljenje, to je bilo poznato me u to vrijeme među ljudima, tako, i kaže najprije da će biti to na takav način da je ovaj da je to uradio Abdul Muttalib, jed poslanika sa Osrame. Međutim, nemamo za to vjerodostojnog hadisa. Tako da, nije potvrđeno, znači, ispravnim, iako kažu neki naj, najpreče, naj, ovaj, najispravnije bi bilo da je tako. Najpreče odgovara je poslaniku sa njegovoj misiji, propisima islama, da se ljudi ugledaju na njega i tako dalje, da je on obrezan, znači, ovaj, kao što čini se, se i s ostalim ljudima. Dobro. A, imamo pitanje snage tijela poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Uh, uzvišen je Allah se žele počastio poslanika sallallahu sa osaleme uh, snagom tijela kojom nisu bili počešćeni drugim ljudi. Koji, koji, kojom nisu bili počešćeni drugi ljudi. Uh, događaj razno razni, vojni pohodi, b, b, b, situacije u kojima se nalazio poslanik sallallahu alejhi ve selleme, gdje je trebalo pokazati hrabrost i snagu i odlučnost, ukazuju na tu činjenicu definitivno. Jer ponekad se nađe čovjek u takvoj situaciji gdje mora biti odlučan, gdje mora biti hrabar, ne vredi biti kukavica. Kao što je bilo na bitci na Huneinu, kada je poslanik sa Osadu sišao i sam, sišao sa jahlice i sam ušao među neprijatelja i kaže ja sam sin Abdulmu Talibov, kaže ja sam poslanik, pa je ušao i borio se. Sišao još sa jahlice, želeći pokazati ime da mu ne može niko ništa, da je on poslan znači od gospodara Azeođel. Pa je pokazao svoju hrabrost a, i odlučnost, hrabrost tijelom svojim i hrabrost svojim šta srcem, iako hrabrost tijela tako ovisi u osnovi od jel, tako, čovjekovog srca. Došlo dalje radi Allah da lanu hadis koga bi Mahmed i Nibi Šejbe i kaže Hafiz ali Raqi da je ova predaja dobra. A, kaže na dan Bedra, kaže mi smo se zaklanjali ovaj, kod poslanika. Sražimo zaštitu kod poslanika sa osam. A uzije ga smo bil da nas zaštiti. Jer dok se, o, o, o, jel tako, odmakneš, valja se boriti sam. Pa smo se, kaže, zak, zaklanjali i zaštitu tražili kod poslanika sa osam. A, a on je, kaže, bio najbliži neprijatelj uvijek. Najbliži je bio neprijatelj. I kaže, najžešći je bio u pogledu neprijatelja a došao kod Buharije kod muslima od Elbera ibn Aziba, a, kažu kada bi nam bilo najđešće i najteže, zaklenilo bi se za njega, a naši najhrabriji bili išli uporedo sa njim. Najhrabriji koji su bili sa njim u istoj a ovi drugi bi bili šta? Iza leđa poslanika zaklenili se. Znači, zbog njegove hrabrosti, sallallahu alaihi wa sallam. Tako došlo kod Buharije i kod muslima. I došlo je kod Buhari kod muslima od Anasa ibn Malika da je kaže, bio je poslanik sa osrme najbolji, najdrežljiviji, najhrabriji. Kaže, jednoga dana se stranici Medine prepali. Nekakvi glasovi su bili, kaže, pa su krenuli prema pravcu glasa zajednički, onako svi skupa, u grupi, tako, ne od dva, ne od dvajset, od Kaže kad se poslanik sa osvim vraća na kobili Ebu Talhe i kaže nemojte se plašiti, nemojte se plašiti. To je bilo i kaže to je prošlo. Da li je bilo da su bile zvijeri, šta je bilo? Uglavnom je dok su medinjani se okupili i polako idu jedan uz jedno, uz drugog polako, ali ovo poslanik se vraća kod njemu ni ovaj, ovaj, izvidio situaciju i vidio šta je i kaže ništa nije strašno, vrate svojim kućama. Pa kaže, zatekao sam, vidio sam, kaže da ova kobila poput mora. Snaga, brza, ide kao, kako valovi morski idu, tako? Kaže, tako i ona plovi. Pa je pohvalio, znači, jahalicu Ebu Talhe, radijallahu ta'ala, Anu. I isto tako, kada je bila bitka na, eh, odnosno, bitka, kažem, bitka na Hendeku, nije bilo stvarne bitke, ali je bilo ono što je bilo, uzvišenje Allah je zaštio muslimane u tom slučaju od, od, od ovaj, eh, od Kurejšija. A, kaže, kopali smo, kaže, hende, kaže, tri dana. Pa smo, kaže, naišli na jedno tvrdo tlo, na jednu stijenu. Pa smo kada Allah poslije, što je to? Ta je stijena dovoljna, ali tako da, da bude skok preko nje, ništa ti ne koristi kanal, ako imaš a, e, a, e, na jednom mjestu slabu tačku. Tako. Pa je, kaže, došao poslanik, ali kaže, pospite, kaže, vode malo po njoj. Pa su posuli, kaže, pa je uzeo kramp Me'ul, to je alat kako je bilo u njovo vrijeme poznato kod nas, kaže, ali kamp. I udario, kaže, time, po njoj tri puta, kaže, pa se sva raspala. Komadić. Kaže džabi, pa sam bacio pogled, kaže, na, na, na poslavnika, sam na njegov stomak, kaže, pa sam vidio, kaže, da je vezao kamen oko stomaka od gladi. Ali je, jeli, imao toliko snage da je mogao, jeli, da, da razbije tu stijenu koju sa sahabi samo gledali, nepomično, smatrali gotovo je. Tako. I danas kada iđu negdje u građevine veliku stijenu, to je tako e, da se okupi grupa inženjera pa da gledaju kako će to riješiti. A zamislite to vrijeme kako je bilo. Pa ovo ukazuje na snagu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ukazuje na njegovu snagu to što je kako došlo kod Buhari jedna mesa kod Anasa ibn Malika da bi boravio znači u jednoj noći sa devet supruga svojih. Kaže Enes, pričali smo, kaže da u tom pogledu imao snage kao 30 muškaraca. Znači ukazuje da su poslanici imali i zato je poslanicima je bilo dozvoljeno ono što nije bilo dozvoljeno drugim ljudima. Kao su imali salatu šta kaže, obiće učeras stotinu žena. Znači, da, da neko zaduži čovjeka da se uslika sa stotinu osoba selfie. Samo slika. Stotinu neko bi do ruka otpala. Tako. Poslanici su tom pogledu bili drugačiji. Allah je istvorio kao Pa Pazite, nije jednostavno voditi ummet. Jedan ummet nije jednostavno voditi. I moraju, znači, imati, moraju imati snage i hrabrosti i odlučnost ono što imaju ostali ljudi. Dobro. Govorio je poslanik sa osrame u hadisu, mene moj gospodar hrani i poji. <clears throat> mene moj gospodar hrani i poji. Kako došlo od Isu, Buhari, kod muslima, od Abu Hurere zabranio je poslanik sam spajanje posta. Pa skazalo Allahom poslanik što ti spajaš. Kaže, ja boravim kod moga gospodara, on me hrani i poji. Kaže, radite od dijela ono što možete. A u drugoj spredaj kaže, ja nisam kao jedan od vas. Mene moj gospodar hrani i poji. Pa je poslanik je ashabi ugledali se na poslanika sa u tom pogledu, pa su i oni spajali post. Pa kaže poslanik sa ja nisam kao neko od vas, ja bivam kod moga gospodara, on me hrani i poji. Ovi hadisi ukazuju nam na jednu jako bitnu činjenicu, a to je da sve što je došlo od propisa, da se tiču poslanika sa osnovim, da se tiču njegovog umeta jer vidimo ovdje da su ashabi odma šta? I oni su željeli to ono što želi poslanik. Znači, da, znači svi propisa Allah koje ti činiš i mi ih činimo. Osim ako nam ti ukažeš da to nije za nas. Pa ne možemo kazati da nešto vrijedi izričito za poslanika, sallallahu alaihi sallam, osim ako za to postojimo, imamo, imamo znači, argumente i dokaze. Evo kao ovdje, nismo pitanje spajanja, što je poslanik sam sam zabranio ljudima, a on je to činio. Što ukazuje znači da on ne ulazi u tu zabranu, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, učinjaci razilaže šta znači riječi mene moj gospodar hrani i poji. Šta znači te riječ? Pa jedna skupina učinjaka kaže to znači da ga njegov gospodara zauđele hrani i poji istinski hranom Neki kažu da to džanetska hrana, uglavnom, da je to konzumiranje šta? Hrane koje utoli glad. U pravom smislu šta? Riječ. Iako je nama nepoznat način kako to biva, međutim, znači, uzvišeni Allahu znači daje da jede hranu na način kako želi. To je jedno mišljenje kod islamskih učenjaka. Znači, shodno spoljašnosti čega? I kažu, hadis kaže, mene mnogo hrade, hrani i poji. To je to. Ne možemo to tumačiti metaforički i nikako drugačije na bilo koji način, nego uzviše je Allah hraništa i koji. Imamo drugo mišljenje, a to je stav većine učenjaka, da u ovome slučaju ne odnosi se hrana i piće na tu materijalnu hranu i piće, koja se razumije možda na prvi pogled. To je stav većine učenjaka. Ali se onda oni razilaze na tri mišljenja. Šta znači onda? Kako to? Kako to hrani ga i poji ga? Ako nije u stvarnom smislu riječi, kako je onda? Pa jedna skupina učenjaka kaže da mu uziše jela da toliko a, ovaj a, a, sitosti da nema potrebe šta za za hranu. Da mu da toliko sitosti da nema potrebe nikakve za hranom niti za piće. A drugo je da mu da snage a, toliko i onda ne osti potrebu za... Vamo je sitost, a vamo je šta? Snaga. Smisao nije daleko jedno od drugog. Iako ima razlika među njima. Između snage i sitosti, je tako? On ima snagu, ne osti sito, možda osti da je gladan, ali ima snagu da obavlja sve što... A ovo u drugom slučaju ima šta dovoljno, ima sitost, pa ne, nema potrebe za hranu. I treće mišljenje a, jeste da mu uzvišeni Allah za ođel daje a, spoznaju i slašću i badeta ono što mu je dovoljna hrana time se hrani. Znači, ibadetom. I kažu, to je najjača vrsta hrane, srce, hrani srce, a u isto vrijeme hrani i tijelo. I to je više odobro šeho slavim te im Ibn i Ibn Sejmin i drugi učenjaci. I kažu, ovo bi moglo biti mišljenje, moglo biti jako. Zadnje mišljenje, iako ni ovo drugo nije znači isključeno, da ovaj kroz slasti, ovaj, e, ne kroz slasti vatre, već kroz, kroz snagu da ima mogućnost da obavlja ono znači što ime zaduže. A, ovo prvo mišljenje da je stvarna hrana, to je slabo mišljenje. Se radi o stvarnoj hrani. Jer da jede stvarnu hranu, mene moj gospodar hrani pojde, jede stvarnu hranu, tokom dana ne bio postavljen. Kao redu. A tokom noći da jede stvarnu hranu, šta bi onda bio? Ne bi prekinuo Ne bi spilo spajanja, nema spajanja. A on kaže, ti spaj, jeste ja spajam. Nije njima rekao, ja ne spajam, odakle vam to? Pa jeste, ja spajam, ali mene moj gospodar hrani i poji. Pa je potvrdio spajanje, a ako bi bila stvarna hrana, onda nema spajanja. Jer čovjek šta god da bi unio u želudac, ovaj, ne mora biti kroz usta direktno da unese ili da uzme nekakvu hranjivu infuziju, nešto slično, što mu utoli glad i žeđ i tako dalje. Tako da bilo baš super. 18 sati posta, infuzija jedna u 10, jedna u 4, super. A možda i jedna dovoljna. I ti ništa. Ne, to eh, je jedan od ciljeva posta jeste malo, je tako, da čovjek osjeti ovaj glad. Jer glad ima svoje koristi. O tome su pisali islamski učenjaci pod, pod nazivima Fadlul Džu, koristi gladi. Pa je a, neispravno znači da se radi o a, pa je to poslanik sam svojemu da e, još objasnio riječima ja nisam kao vi. A, jer ima tu znači jedna razlika u tom jeli, pogledu. A ponekad imamo i argumente i dokaze da se ponekad hrana opisuje kao a, hrana, da se opisuje kao bude kazati, opisano je, opisan je zikr i slast mana i ibadeti kao hrana. Kod muslima u sahiju se kaže, od Alabasa radijallahu da je poslanik sa osanem rekao, okusit će slast imana ko bude zadovoljno Allahom gospodarom, Muhammedom vjerovjesnikom i islamom vjerom. Ok, osjetit će slast imana. Znači, imana, iman ima svoju šta? Slast osjetit će slast iman. Pa će ta slast se vidjeti, jel tako, na ostalim dijelovima čovjekovog tijela. Iako slast je uglavnom ono što ulazi kroz šta? Kroz usta. I zato čovjek osjeti slast e, hrane i onoga što konzumira dok jede. Hrana je lijepa dok je jedeš, dok žvačeš, samo. To je sva ljepota hrane. U čemu ljudi najviše uživaju, to je sva ljepota hrane dok žvačeš. Dok je neko stavi ispred tebe, gledaš u nju, da ti kaže, evo ti gledaj dva sata u nju. Neko, nema potrebe, nikad ne gledam dva sata u nju. Ja ću jesti, ja ću ići. Tako, gledanje ništa. Nakon toga što pojedeš, da si jeo najljepšu hranu, najljepše pripremljena hrana, je tako, kojom, koja se vodi kao primjer lijepe hrane, i pojeo sandvič, je tako, marmaladu ti neko pripremio, sandvič s marmaladom i pojeo, kada je u stomaku, ništa ne osjetio. Samo vrijeme žvakanja je šta? Slas. Slas, ništa drugo. I eventualno gutanja. Drugo ništa. I zbog toga se ljudi dozvole da idu u džehennu. Tijelo koje je hranjeno haramom, preče je šta vatri nego? Preče je vatri, je tako? A zbog čega? Zbog onoga vremena samo žvakanja. još oni koji manje žvaču, oni se... I ima tu još jedan problem, da ti neko kaže dobro u redu, hajde žvači 20 minuta, da bude što ljepše. Ti možeš žvakati koliko je propisalo da si sitnio hranu i nakon toga ćeš je izbaciti, ćeš je progutati. Ne može biti da žvačiš, ne, ne, nema smisla, gubi se smisla. Osjetit će slast imana. Dobro. Došlo od Isu, kod Buhari, kod muslima da ne sada je poslanik, sam sam rekao, tri stvari ko bude pri sebi imao, osjetit će slas imana. Kome budu Allah i poslanik, sa sam draži, od svega mimo njih. I ko bude volio čovjeka, ne voli ga nego radi Allaha. I ko bude prezirao da bude vraćen u nevjerstvo nakon što ga Allah izbavio iz njega, kao što prezire da bude bačen u vatru. će slast imana. Pa tako znači slast ne mora uvijek biti nešto što je šta? Putem usta, tako. Ne mora tim putem ući. Jer širijetski dokaz ukazuju na to. Tako isto i poslanik, znači, kada je hrani ima gospodar i pije, ne mora, znači da mora biti nešto što ulazi materijalno šta? Kroz usta ili u želudac. I kod Buhari, kod muslima ima da je poslanik, sal sveme, usnio da je da mu je donesena posuda, pa da je pio iz te posude mlijeko. Pa je vidio, kaže, kako mi izlazi ispod mojih noktiju. Kaže, pa sam ostatak dao omer. Pa kaže, lopo osnovniče, kako si to protumačio? Kako je tumačenje sna? Kaže, protumačio sam to kao znanje. Protumačio sam šta? Kao znanje. Pa je nešto materijalno protumačio nečim što nije šta? Materijalno. Mlijeko je protumačio Mlijeko znači nije, mlijeko je materijalno. Protumačio je za nje nije materijalno. Ne može nigdje uhvatiti, pa nabrati ga, jel tako, pa da imaš ti negdje. Ne, ne može, nije takve prirode. I došlo je kod Buhari i kod muslima a, da je poslanik, ali sam rekao, kaže, primjer mene i onoga čime sam poslan je kao primjer a, kiše koja pada na zemlju. primjer mene i primjer onoga čime sam postao od upute i od znanja je kao primjer kiše koja pada na zemlju. Pa kaže ima zemlje koja upije to pa daje rastinje, ima zemlje koja to je tako prihvati pa drži, zemlja je tvrda, ne propusta, pa ljudi se koriste tom vodom. A ima one koja niti drži, niti rađa. Znači ona što god padne, ona upije, ali iz nje ništa ne izlazi. A takvi su i ljudi. Pa i u prvom i u drugom je hajri bereket, onaj koji nauči pa druge poučava, ili onaj koji samo nauči pa je za sebe dobar, tako, ili onaj koji ništa od toga čuje, ali ništa ne primjeni, niti sati, niti, niti prihvati. Pa je ovdje upoređen šta? Materijalno s nematerijalnim. Hud, uputa i ilm, minel huda ol ilm, upu, to je, to je poistovićeno čime? Kišom i zemljom, nečim što je materijalno. Pa ne treba, znači, uvijek kada dođemo do, ovaj, do ovih jeli, e, doka, ako imaju argumenti i dokaz, osnova je po, u hadisima i u Kur'anu da sve što je spomenuto je po spolješnosti. Ha. Da bude po spolješnosti. Međutim, ako ima dokaz da bi, da bi to ne bi bila spolješnost, da je cime cidano jedno značenje koje do koga treba doći, e onda je to, onda, onda je to jeli, pitanje druge prirode. nastavit ću vašu nakon predavanje. Allah, hvala vam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sallam.